dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Miers lai ir ar jums! Darbie brāļi un māsas Kristu, šodien mums ir priecīgs notikums. Mēs svētījām par priesteri diakonu Henriku Rektiņu. Un man prieks arī redzēt tik kupli sapulcējušos priesterus no visām Latvijas malām un ne tikai, jo mums ir arī no Nigērijas. Vakar ieradās divi priesteri no Indijas, kuri kalpos mums. Priesteris Vinais jau kādu laiku mums kalpo. Mums ir no Indonēzijas un no Slovākijas, Polijas, no patiešām daudzām valstīm daudzām valstīm <clears throat> priesteri, bet nu, vienmēr prieks par, īpaši prieks par to, ka ir papildinājums arī no mūsu vietējiem kadriem. Un tagad šīs svētās misijas iesākumā, kā parasti, atzīsimies tādā, ka vēl neesam pilnīgi, esam tikai ceļā uz svētumu un ka mums ir vajadzīga grieku, grēku nožēla un grēku šķīstīšanās. Nožēlosim mūsu grēkus, lai mēs varētu cienīgi piedalīties šai svētajā misijas upurī. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu visvētāko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dievu. Lai apžēlojies par mums visvarenais dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvēm kungs apžēlojies pār mums, kurš apžēlojies. Dievs, tu vādi savu tautu caur ganītājiem, sūti savu baznīcu, pār savu baznīcu dievbijas un drosmes garu, lai viņa spēkā šis tavs dēls cienīgi pilda kalpojumu pie altāra un pazemīgi sludina evaņģēliju. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus tava dēla vārdā kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no apakšu darbiem. Tajās dienās Baznīca visā Jūdejā, Galilejā un Samarijā bija miers. Tā attīstījās un dzīvoja kunga bībā un pieauga svētā gara iepriecinājumā. Un notika, ka Pēteris apceļu, apceļojot visus, nonāca arī pie tiem svētajiem, kas dzīvoja Lidā. Tur viņš atrada kādu cilvēku vārdā Eneja, kas bija paralizēts un astoņus gadus gulēja uz gultas. Tad Pēteris viņam sacīja: Enēji, Jēzus Kristus tevi dziedina, celies un apsec savu gultu. Un viņš tolīt piecēlās, viņu redzēja visi Lidas un Sāronas iedzīvotāji un atgriezās pie kunga. Bet Jafā dzīvoja kāda mācekle vārdā Tabita, kas tulkojumā nozīmē stirna. Viņa darīja daudz laba un bagātīgi deva žēlsirdības dāvanas bet tajās dienās notika, ka viņa saslima un nomira. Tad viņa tika nomazgāta un nolikta augšstabā. Bet tā kā Lida nebija tālu no Jafas, mācekļi dabūja dzirdēt, ka Pēteris ir tur un aizsūtīja pie viņa divus vīrus ar lūgumu: Nekavējies atnākt pie mums! Un Pēteris piecēlies, aizgāja viņiem līdzi, un kad viņš bija atnācis, tie uzveda viņu augšstabā un visas atraitnes raudādamas sastājās viņam apkārt un rādīja drēbes un apģērbus, ko stirna būdama kopā ar viņām bija pagatavojusi. Tad Pēteris izsūtīja visus ārā, nometās ceļos un lūdzās, un pagriezies pret mironi sacīju: Tabita celies! Un viņa atvēra savas acis un ieraudzījusi Pēteri apsēdās. Bet viņš pasniedza tai roku un, ja piecēlās un pasaucis svētos un atraitnes, stādīja priekšā viņu dzīvu. Tas kļuva zināms visā Jafā, un daudz ieticēja kungam. Tie ir svēto rakstu vārdi. Amen. Dievs kungs, lai ir ar jums! Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija uzrakstīs svētais Jānis. Tajā laikā mācīdams Kafernaumas sinagogā Jēzus sacīja jūdiem, kas sēd manu miesu un dzer manas asinis, tam ir mūžīgā dzīve, un es viņu piecelšu pastarā dienā. Daudzi no mācekļiem to dzirdot sacīja: Cieta ir šī runa, kas var to klausīties? Bet Jēzus, zinādams sevi, ka viņa mācekļi par to kurn, viņiem sacīja: Vai tas jūs iejauno? Bet ja jūs redzēsiet cilvēka dēlu uzkāpjam tur, kur viņš bija iepriekš, gars ir tas, kas atdzīvina, miesa nekā nelīdz. Vārdi, ko jūs jums sacīju, ir gars un dzīvība. Bet ir daži no jums, kuri netic, jo Jēzus zināja jau no sākuma, kur ir tie, kas netic un kurš viņu nodos. Un viņš sacīja, Tāpēc es jums teicu, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņam nebūs dots no tēva. No šī laika daudzi viņa mācekļi atkāpās un vairs kopā ar viņu nestaigāja. Tad Jēzus sacīja tiem 12: Vai arī jūs gribat aiziet? Tad Sīmanis Pēters viņam atbildēja: Kungs, pie kā lai mēs ejam? Tev ir mūžīgās dzīves vārdi, un mēs ieticējām un pazinām, ka tu esi Dieva svētais. Tas ir kunga vārds. Slāva. iesākas priestera svētību rituāls pēc kandidāta svinīgas stādīšanas priekšā un ordinārija atbildes, ka viņš pieņem kandidātu iesvētīšanai priestera kārtā, visi kopā atbildēsim pateicība Dievam. lai nāk tas, kurš tiek ordinēts par priesteri Henriks Rektiņš. Godājamais Tēvs, Svētā Māte baznīcā lūdz Tevi šo mūsu brāli ordinēt par priesteri. Vai tu zini, ka viņš ir tāds cienīgs? Saskaņā ar ticīgo aptauju un apspriežoties ar personām, kas atbildīgās par viņa sagatavošanu, apliecinu, ka viņš ir atzīts par cienīgu. Ar Kunga Dieva un mūsu pestītāja Jēzus Kristus palīdzību izvēlam šo mūsu brāli priesteru kārtē. Pateicība. Darbie brāļi un māsas, lūk, šis mūsu brālis, kurš ir jūsu vai nu radinieks vai draugs, pēc brīža tiks ordinēts par priesteri. Un tāpēc ir mazliet jāpārdomā, nu, ko tad viņš īsti saņem. Protams, visa dieva tauta Kristū kļūst par karaliskajiem priesteriem, ir līdzdalīgi ķēnišķīgajā priesterībā. Tomēr arī pats mūsu augstais priesteris Jēzus Kristus izvēlēja dažus mācekļus, lai tie viņa vārdā veiktu baznīcā priesterisko kalpošanu cilvēku labumam. Viņš bija pirmkārt pats tēva sūtīts, bet tad viņš sūtīja pasaulē apstuļus, lai caur viņiem un caur viņu pēctečiem, biskupiem, tie nemitīgi pildītu sava, savu mācītāja, priestera un gana kalpojumu amatu. Bīskapu līdzstrādnieki ir priesteri, kuri ir saistīti ar bīskapiem, priesteriskā kalpojuma amatā un aicināti kalpot dieva tautai. Tātad pēc nopietnām pārdomām, gan viņa personīgajām pārdomām, gan arī vadības un bīskapa pārdomām, šis mūsu brālis tiks ordinēts par priesteri presbiterāta pakāpē, lai viņš kalpotu Kristum, mācītājiem, priesterim un ganam, ar kura starpniecību viņa miesa, tas ir baznīca, kļūst par dieva tautu, tiek celta un aug kā svētnīca. Un mēs zinām, ka līdzīgi kā katedrāle ir ļoti laba ilustrācija tam, ka eklezija semper reformanda, respektīvi, ka baznīca tiek vienmēr reformēta, vienmēr atjaunota, un tāpat arī dieva tauta, jūs, kas esat klātesoši kā dieva tauta. Uh, Un mēs galu galā garīdznieki arī esam tā dieva tauta. Mēs arī pastāvīgi esam aicināti uz šo semper reformanda, vienmēr atjaunoties un reformēties. Tātad mūsu brālis Henriks tiks ordinēts par jaunu, par patiesu jaunās derības priesteri, lai kļūdams līdzīgs Kristum augstajam un mūžīgajam priesterim un vienots ar bīskapu priesterību – Viņš pirmkārt sludinātu evaņģēliju, tad vadītu dieva tautu un godātu dievu, vispirms svinot Kristus upuri. Tātad svinētu sakramentus, no kuriem saka, pirmais ir centrālais, ir evaharistija. Tu, dārgais dēls, kad tiksi ordinēts par priesteri mācītāja Kristus vārdā, pildīsi te uzticēto mācīšanas kalpojumu amatu. Sludini visiem Dieva vārdu, kuru pats ar prieku esi pieņēmis, un pie tam apdomā Dieva likumu. Tici tam, ko lasīsi, māci to, ko, kam pats ieticēsi, un pildi, ļoti svarīgi, pildi to, ko citiem mācīsi. Un lai tava mācība ir barība Dieva tautai, lai tavs, tavas dzīves svētums kļūst par Kristus mācekļu priekavotu. Un tādējādi to ar vārdu un piemēru celsi Dieva tautu, tas ir baznīcu. Kristus spēkā, ne savā. Tu pildīsi arī svētdarīšanas kalpojumu amatu, jo ar tavu starpniecību ticīgo garīgais upuris tiks pilnīgots, jo ik viens ticīgais, ik viens kristītais ir aicināts savu dzīvi padarīt par dievam tīkamu smaržīgu upuri. Un priestara pienākums ir palīdzēt kā, ticīgajiem šo apzināties un palīdzēt pilnīgot šo upuri. Tātad iekļaujot to Kristus upuri, un tu ar savām rokām šo upuri liksi uz altāra bezesiņainā un sakramentālā veidā. Tādēļ pārdomā, ko dari, lai neiekrīti rutīnā, lai tas nesākas mehāniski. Sekotām to veids, bet svinot kunga nāves un augšām celšanās sakramentālo upuri, centies izskaust sevi jebkurus trūkumus un attīstīt jaunu dzīvi. Atminēsimies, vecajā derībā bija aizliegts salikt upurī kaut kādus klibus, tīzlus un nepilnīgus aunus vai jērus. Tas bija, nu, tā bija negantība dieva acīs, un par to pravieši runā. Un ja mēs kā, sevi saliekam upurī dievam, tad arī mēs jāgādā par to, lai tā sirdsapziņa būtu tīra un lai saka, nebūtu, nebūtu grēks vienlaicīgi kaut kur ieperinājies apzināts. Tātad ar kristību tu iekļausi cilvēkus dieva tautā. Gandarīšanas sakramentā Kristus un baznīcas vārdā piedosi grēkus. Tu stiprināsi slimos, svaidot tos ar svētajām eļļām. Tu svinēsi svētos rituālus un dienas dažādos laikos slavēsi, pateiksies un lūgsi Dievu ne tikai Dieva tautas, bet arī visas pasaules vārdā. Tev ir saistoša stundu liturgija, tā saucamais breviārs, piecas reizes dienā. E, darot to visu, atceries, ka esi ņemts no tautas un tauta iecelts, lai palīdzētu tai tiekties pie Dieva. Tātad ar nemitīgu prieku piesargi, lai prieku nepazaudētu. Tātad ar prieku un patiesu mīlestību pildi priestara Kristus kalpojumu amatu, nemeklējot savumu, savu labumu, bet gan viņa godu. Un visbeidzot, tev tiks uzticēta kāda teritorija, nu sākumā prāvesta vadībā, bet pēc tam cerams arī, kā, saka, kā jau prāvestam, ka tātad pildot tev uzticētajā teritorijā Kristus baznīcas galvas un gana kalpojuma amatu, esi dārgais dēls, saistīts ar biskupu un viņam padevīgs. Neiekrīti tādā, tādā var teikt, eh, bedrē, kā gadās, ka priesteris saka, nu jā, es jūsu priekštecim solīju paklausību, jo, nu, kā saka, tas bīskaps viņam bija patīkams, viņi bija tā kā sadziedājušies, bija, un tad atkal atnāk jauns bīskaps, kurš man nepatīk, Un, ā, es, jau, es jums jau nesolīju, vai ne? Un tad var kā, būt par tādu kluso opozīciju. E, tātad centies saistīt ticīgos vienā saimē, lai caur Kristus svētajā garā varētu tos aizvest pie tēva. Paturu vienmēr acu priekšā labā gana piemēru, kurš atnāca nevis tādēļ, lai viņam kalpotu, bet gan lai viņš pats kalpotu un meklētu to, kas pazudis. Tā ka šeit tā ir ceļamaize no baznīcas rituāla. Ir, tas ir pamats tavai kalpošanai. Bet mēs zinām, ka mājai ar pamatiem vien nepietiek. Un jābūt arī vēl sienām un jumtam. Respektīvi, šie pamati, kas te ir aprakstīti, ir jāmāk iedzīvināt mūsu reālijās, mūsu Latvijas pirmkārt reālijās, un otrkārt, mūsdienu pasaules reālijās, jo mēs esam rietumu pasaules daļa, kurā notiek ļoti strauji tādi pārmaiņu procesi. Un tāpēc, lai tava kalpošana būtu auglīga, un, dārgie brāļi, priesteri, lai mūsu kalpošana būtu, kā garīdznieku kalpošana būtu auglīga, ir dažas, nu, daži akcenti, kas būtu jāievēro, vai kuri varbūt pat ir kā es runāju par tiem settingiem, kā datorā, lai viņš labi darbojas, viņam jābūt uzstādījumiem pareiziem. Jo, ja tur uzstādījumos kas, kaut kas nav, tad tur švanko un ir grūti strādāt, vai pat neiespējami ar to datoru strādāt. Un līdzīgi arī ar mūsu sabiedrību un līdzīgi mūsu baznīcā jābūt pareiziem settingiem. Un, piemēram, tie ir dieva apredzības izredzēti lasījumi šodien, tie ir šodienas liturgiskie lasījumi. Un acīm redzot, tā nav sagadīšanās, dārgais Henrika, te ir apraksts par to, kā svētais Pēteris paceļ no miroņiem. E, pirmkārt, viņš izdziedina Eneju, kas bija paralizēts, un pēc tam viņš uzceļ no miroņiem tabitu kas tulkojumā nozīmē stirna. Un e, es vēl tad, kad nebiju priesteris, kad kā, saka, kā lais, kurš nu, kā jau izlēmu sekot Kristum un lasīju nopietni lasīju evaņģēliju, un mani vienmēr kā, apstājos pie tiem tekstiem, kur bija teikts, ka tiem, kas noticēs, ieticēs, pavadīs līdzējošas zīmes. Un es mēģināju kaut kā, nu, es redzu, nu nav, nu, nu nav apkārt, nenotiek. Uh, Tad es tā mēģināju, nu, varbūt to vajag alegoriski skaidrot. Nu, kaut kā tā, varbūt tas bija laikmeta, nu, pirmajā laikā vajadzēja tā, bet nu, pēc tam nevajadzēja. Ziniet, kopš tā laika pagājuši jau hu, 40 gadi apmēram. Un, eh, esmu diezgan daudz braukājis arī pa pasauli un šo to redzējis un saskāries ar ticīgiem, dažādiem un varu pateikt, nē, nevaram pārbraukt un pāri šiem tekstiem un pateikt, tas ir tikai alegoriski un tas uz mani neatiecas. Un eh, galu galā Jēzus saka, pēc jūsu ticības jums tiks dots. Un, ja jums būtu ticība kā smilšu graudiņš, tad jūs varētu šim kokam pateikt, ņem un pārstāties citā vietā, vai arī šim kalnam, lai viņš tur pāriet uz citu vietu. Un eh, tāpēc sinodē par jauno evanģelizāciju 2011. gadā es tiem visiem sinodas dalībniekiem es teicu, darbie brāļi, biskupi, nebaidīsimies lūgt, lai šis vārds arī šodien mūsu baznīcā ir dzīvs un viņš lai piepildās. Tāpēc, dārgais Henrik, nebaidies lūgt, lai Dievs dod zīmes lai viņš apstiprina tavu kalpošanu. Un, dārgie brāļi, priesteri, nebaidīsimies lūgt, lai viņš apstiprina mūsu kalpošanu ar līdzējošām zīmēm, tā kā tas ir apsolīts un tā kā tas bija pirmo kristiešu laikā. Un tā kā tas notiek arī šodien ar tiem, kuri nopietni attiecas pret šiem vārdiem un lūdzas. Jo mūsdienu cilvēks ir kļuvis tāds nu, kā neticīgais toms. Priesteri tom neņem ļaunā tas nav par tevi. Ja? E, neticīgais Toms, tas ir bibliskais personāžs. E, tātad, kurš saka, nē, nu man vajag pierādījumus. Un mūsdienu cilvēkam viņš saka, nu, kur ir Dievs, nu, kur viņš tur kaut kur tur aiz mākoņiem, un viņš neinteresējas par mums, redz, cik daudz ļaunuma un visa kā notiek. Bet, kad viņi redz, ka viņu acu priekšā, nezinu, pieceli mironi, mironi mūsu dienās arī notiek. Nu, tie ir reti gadījumi, bet notiek. Vai arī ka tas, ka, kas bija akls, vai cilvēkam, piemēram, man zināms gadījums, cilvēkam nav uh, acu zīlītes, bet viņš kļūst redzīgs. Un viņš redz, un ārsti saka, mēs nezinām, kā viņš redz, vai nē, bet viņš redz. Tika, tika dziedināts brīnumainā veidā. Vienkārši tad, kad viņi redz kaut ko tādu, tas ir tāds spēcīgs impulss, kurš izraisa viņos šoku un liek viņiem domāt. Tā, ka, nu, tas ir Šodienas pirmais lasījums mūs mudina nopietni attiekties pret šo. Tas ir priesteriskā kalpošanas daļa. Un neizbildināsimies tik vienkārši, ka jā, mums ir slimnieku sakraments, mēs tur svaidām ar eļļām un viss, viss ir izdarīts. Jā, protams, ir sakraments, bet lai tas sakraments nes augļus, varam kā, turpināt šo, šo ceļu. Tā kā šis ir viens tāds mazs akcentiņš, es te nevaru vienā homīlijā tev visu, visu ēku, bet šis. Bet tad ir vēl viens, vēl viens moments. E, te gribu citēt no, pirmkārt, jā, ir evanģēlijā par to, ka mana miesa ir patiesa varība un manas asinis ir patiesa dzēriens. Es teiktu, tā ir tautas liturģiskā formācija. Es jau minēju, ka neiekrīti rutīnā, un mēs, lai neiekrītam rutīnā, lai mēs tā kā au, paši apzināmies to un audzinām tautu, formējam, skaidrojam, ka evaharistija tas nav kaut kāds fokus, pokus, vai ne, kas tur kaut kāda maģija, kas tur uz altāra, ka tur nekas nenotiek, ka tur notiek reālas lietas, kuras pārveido mani, ka es tur smeļos dzīvību vai nē. E, mana, mans gars tā kā atdzīvojas caur to vai nē, un caur to es savienojos ar Dievu. Nu, tā tad tā, tā liturgi, liturgiskā formācija, lai nav rutīnas. Bet gribu vēl atsaukties uz to pirmo lasījumu, kur ir teikts, ka tajās dienās baznīcā visā Jūdejā, Galilejā un Samārijā bija miers – tā attīstījās un dzīvoja kunga bijībā un auga svētā gara iepriecinājumā. E, Pāvests Francisks daudz runā par individuālismu un par klerikālismu. Ļoti to kritizē. Un kur ir tā problēma? Varbūt visvienkāršāk būs pateikt, e, atsaucoties uz e, vēstuli efeziešiem, tur 4. nodaļā ir teikts, ka Dievs ir iecēlis, tur katram iedevis savu to var teikt, nu, misiju par apstuļiem, praviešiem, tur mācītājiem. Un tur pēc tam ir tāda viena ļoti būtiska piebilde, lai sagatavotu svētos kalpošanas darbam. Un tāpēc priesteri Henrika un priesteri, topošais priesteri un dārgie brāļi priesteri, mūsu uzdevums ir nevis pašiem visu darīt draudzē un būt Dieva vietā, Mēs esam in persona Kristi, bet ko Kristus izdarīja? Patiesībā viņš izdarīja to pašu, ko Jānis Kristītājs kādā nozīmē. Viņš teica, man ir jāiet mazumā, bet viņam ir jāpieaug. Un viņš teica mācekļiem, tie, kas tic, viņi vēl lielākas lietas darīs nekā es. Un ko Jēzus izdarīja? Trīs gadus staigāja ar mācekļiem, eh, darīja brīnumus. Viņi domāja, o, oh, nu jā, mēs būsim par ministriem, 12 krēslos sēdēsim un valdīsim pār Izraēli. Viņš sevi ļauj piesist krustā un nozūt. Viņš samazinājās, viņš aizgāja, viņš sagatavoja svētos kalpošanas darbam, un pēc tam viņiem bija jāturpina nest šo viņa dieva klātbūtni un izplatīt dieva valstību, sludināt evaņģēliju pasaulē. Tātad priestera uzdevums nav pašam visu darīt. Priestera uzdevums ir sludināt evaņģēliju, tas ir šajā bāzē skaidri noformulēts, sludināt evaņģēliju, eh, svinēt sakramentus un vadīt dieva tautu vadīt, bet nevis pašam visu darīt. Sagatavot kalpošanas darbam un mēģināt atklāt katrā draudzes loceklī viņa harizmu, pamudināt viņu, novērtēt viņu un palīdzēt viņam atraisīties ar to harizmu kalpot. Un lai uzdevums ir nav ieņemt priestera vietu un mēģināt valdīt pār draudzi vai, kā saka, iegūt ordināciju un nostumt priesteri malā. Nē, lai uzdevums ir izplatīt Dieva valstību, bet viņu, kā saka, kompetences ietvaros. Katram ir sava kompetence. Mēs neesam konkurenti, bet mēs esam vienas miesas locekļi. Ir vajadzīga galva, rokas, kājas, un tā galva bez rokām un kājām un vēdera neko nevar, vai ne? E, tā tā kā priesteri Henrika, mana tā, mans tas, kā saka, novēlējums un tā aktualizācija šī vārda, kuru mēs šodien dzirdējām, šīs, šīs bāzes, tas ir gatavo svētos kalpošanas darbam un priecājies, tad, kad tu vari paiet malā, jo viņi ir sagatavoti un viss notiek, viss turpinās. Un eh, to pašu novēlu ikvienam no priesteriem. Lai nav tā, ka priesteris aiziet, draudzē izmisumā, depresijā, viss sabrūk, vairs nekā nav. Ideālais variants ir priesteris aiziet, viss turpinās, atnāk nākošais, un, un viņš tā kā organiski ienāk iekšā, un viss, viss turpinās un attīstās. Un viņš saskaņā ar savu harizmu turpina attīstīt priekšgājēja, kā saka, mm, iesākto. to. Lūk, tā ka šādas, šādas, nu, šādas, šāda ceļa maize, lai tev ir tavai ordinācijai. Un savukārt tiem, kas ir angliski runājošie, vakar atbraukušie un vēl nesen atbraukušie, kuri īsti nesaprot latviešu valodu, dažos teikumos mēģināšu pateikt tieši to pēdējo. I would like to resume for you in English. E, General basic reflections I will not repeat, but the last, the last two. One, that in the reading we have heard about uh, this situation when uh, uh, St. Peter, he healed ill person, and after it he raised from the dead one girl. Uh, don't have a fear to pray for people and to ask uh, the confirmation of our service, of our authority through signs, because signs are promised us by Jesus. And it continues. The first thing, and the second, and even more important thing, that uh, in the letter of, to Ephesians, there is written that we have to prepare saints for the service. And the main, one of the main uh, challenge, I, I can say that if we don't touch these basic, basic things, uh, theological things that today, in today's situation, basic uh, main thing, main challenge is how to uh, to be capable to raise up charisms of our faithfuls and to share with them our authority to delegate them, to prepare them for service of evangelization of the expanding of the kingdom of God in the surrounding world. We are called not to be closed inside in our parishes and to serve just for parish members. It's necessary to feed them, but the main mission of the church is to, to go out and to expand the kingdom of God for for the world, for, for others. So it's the main, main topic at the end. Labi, tik tālu mēs būtu tikuši. Priesterības kandidāts savā ordinārī, kā arī ticīgās tautas priekšā, kājās stāvot, publiski saliks celibāta zvērestu un izteiks vēlēšanos pieņemt priesteru svētības. Pēc tam lūkšanas un pazemības žestā, ieliekot savas rokas arhibīskapa rokās, kandidāts uz priesterību nometies ceļos, dos cieņas un paklausības zvērstu savam bīskapam un viņa pēctečiem. Dārgais dēls, pirms tiks ordinēts par priesteri, tev tautas priekšā jāapliecina sava labprātīgā griba. Vai tu gribi uzticīgi pildīt priesteriskās kalpošanas amatu priestera pakāpē, kā dedzīgs biskupu līdzstrādnieks, vadot dieva tautu svētā gara vadībā? Vai tu gribi uzmanīgi un gudri pildīt vārda kalpošanu, sludinot evaņģēliju un mācot katoliskās ticības patiesības? Vai tu gribi dieva godam un kristīgās tautas svētdarīšanai dievbijīgi un ar ticību svinēt Kristus noslēpumus, bet īpaši evaharistisko upuri un gandarīšanas sakramentu saskaņā ar baznīcas tradīciju? Vai tu gribi kopā ar mums izlūgt dieva žēlsirdību te uzticētajai tautai saskaņā ar Kristus pavēli, nemitīgi lūdzoties? Vai tu gribi arvien ciešāk vienoties ar Kristu? augsto priesteri, kurš pats sevi ir devis tevam kā nevainojumu upuri par mums, un kopā ar viņu veltīt sevi dievam cilvēku pestīšanai. Es gribu ar Dievu palīdzību. Vai tu apsoli man un maniem pēctečiem cieņu un paklausību? lai Dievs, kurš tevī labo darbu iesācis, pats to arī pabeidz. Tagad ordinārijs mūs aicinās uz lūgšanu, lai caur visu svēto aizbildniecību Dievs izlēs svētību par diakonu. Tiks dziedāta visu svēto litāniju, kuras laikā iesvētāmais priestera kārtā gulēs ar sevi pret grīdu, parādot savu atdošanos Dievam par cik tagad baznīcā ir lieldienu liturģiskais laiks, visi klātesošie litānijas laikā lūdzas stāvot kājās, kas simboliski izsaka augšām celtā Kristus stāju. Paliekam stāvot kājās arī lūkšanas laikā, kas sekos pēc litānijas nodziedāšanas. Tagad lūgsim, dārgie Dievu, visvareno Tēvu, dāvāt savas svētības žēlastību šim kalpam, kuru viņš izvēlējis svētajai priesteru kārtai. Kyrie eleison, oh. Kyrie eleison. Gabrielu un Rafēlu. Svētie Dievā eņģeļī. Svētais Jāni Kristītāji, Lūdzi Maru. Svētais Jāzep, Lūdzi Maru. Svētie Pēteri un Pāvili, lūdziet par mums. Svētais Andrei, lūdziet par mums. Svētais Jānī, lūdziet par mums. Svētais Jēkab vecākais, lūdziet par mums. Svētā Marija Magdalēnā, lūdzi par mums. Svētais Stefan, lūdzi par mums. Svētais Ignācī no Antiohijas, lūdzi par mums. Svētais Laurencī, lūdzi par mums svētās perpetuja un felicitā. Svētā Agnese, Svētais Gregor, Svētais Augustīn, Svētais Atnāzija lūdzi par mums. Svētais Bazilī, lūdzi par mums. Svētais Mārtiņ, lūdzi par mums. Svētais Benedikt, lūdzi par mums. Svētie Kiril un Metodija. Maria Francis cum Dominic. Svētais Francisks Saver. Svētais Jāni Marijā Vianney. Svētā Katrīna no Sienas. Lūdzi par mums! Svētā Terēze no Jēzus, Lūdzi par mums. Svētais Tom no Akvīnas, Lūdzi par mums. Svētais Meinārd, Lūdzi par mums. Svētais Heinrich, Lūdzi par mums. Svētais Hieronīms. Svētais Ciprian, Svētais Ambrozī, Svētais Bonaventura, Svētais Francisks no Sāles. Lūdzu Svētā Elizabete no trīs vienības. Svētais Filip Nerī. Svētais Ignācija no Lojolas. Svētais John Henry Newman. Lūdzi Svētais Pīho, Svētais Jāni 23. Visi Dieva svētie un svētās. Esi mums žēlīgi atpestī mūs, kungs, un dievs. No visa ļaunā, atpestī mūs, kungs, un dievs. No ikviena grēkā, atpestī mūs, kungs, un dievs. No mūžīgās nāves, atpestī ar savu iemiesošanos. Mūs, kungs, ar savu nāvi un augšām celšanos. Mūs, kungs, ar svētā garā sūtīšanu. Atpestī mūs, Mēs grēcinieki tevi lūdzam, uzklausī mūsu kungs, ja tu savu svēto baznīcu sargātu un vadītu, tevi lūdzam. Uzklausī mūsu kungs, Dievs! kad uz svēto tēvu un visu garīdzniecību patiesā brīvībā uzturētu tevi lūdzām. Uzklausī mūs, kungs, un Dievs! Kad uz šo izvēlēto svētītu tevi lūdzām. Uzklausī mūs, kungs, un Dievs! kā tu šo izvēlēto svētītu un svēdarītu tevi lūdzām. Kā tu šo izvēlēto svētītu, svēdarītu un konsekrētu tevi lūdzām. Tātu visām tautām mieru un patiesu sadarību dāvātu tevi lūdzām. Uzklausījums mums un mīlās. Kad tu būtu žēlsirdīgs visiem, kas cieš un ir nomākti tevi lūdzām. Uzklausī mūs, kungs, un dievs. Ja tu mūs visus savā svētajā kalpošanā stiprinātu un uzturētu tevi lūdzām. Uzklausī mūs, kungs, un dievs. Jēzu dzīvā dieva dēls tevi lūdzām. Uzklausī mūs. Kristu klausīm. Uzklausi mūs, kungs, mūsu dievs, un apveltīji savu kalpu ar svētā gara svētību, kā arī priesterības žēlastības spēku, lai tās, kuram jātiek tevi svētdarītām, vienmēr priecājas par tavu dāvanu bagātību, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Tagad sekos pats nozīmīgākais mirklis - priestera svētība piešķiršana caur bīskapa roku uzlikšanu uz kandidāta galvas un konsekrācijas lūkšana, caur ko jaunais priesteris saņems priesterības varu. Visi lūdzamies klusumā, piesaucot svēto garu, lai viņš dotu savas žēlastības jaunajam priesterim. Simboliski pēc bīskapa arī klātesošie priesteri uzliks rokas jaunajam priesterim. Esi ar mums, kungs, svētais tēvs, visvarenais mūžīgais dievs, kurš apveltīja cilvēkus ar cieņu un dāsni dalītiem žēlastības dāvanas. Dod izaugsmi visām radībām un savā spēkā tās uzturi. Tu priesteriskās tautas veidošanai nosaki tajā dažādas tava dēla Jēzus Kristus kalpu pakāpes, kur ir svētā gara spēka pilni. Jau vecās derības laikos attīstījās kalpojumi, kas tika iedibināti svēto rituālu svinēšanai. Jo, kad tu izvēlēji mūzu un ārunu svētdarīt tautu un to vadīt, tu devi viņiem palīgā vīrus zemākā pakāpē un cieņā. Tu tuksnesī no mūzus gara bagātības devi 70 prātīgiem vīriem, lai pateicoties viņu palīdzībai, viņš varētu vieglāk vadīt tavu tautu. Līdzīgi tu pār Ārona dēliem izlēja dāsnu žēlastību dotu viņu tēvam. Lai saskaņā ar likumu pietiktu priesteru to upuru salikšanai teltī, kuri bija nākamo labumu ēna. Svētais Tēvs, Tu pēdējos laikos sūtīji pasaulē savu dēlu Jēzu Kristu, tavas gribas vēstnesi un mūsu augsto priesteri Viņš svētajā garā pats sevi sniedza kā nevainojumu upuri un līdzdalībai savā sūtībā aicināja patiesībā svētdarītus apstuļus. Tu pats devi viņam līdzstrādniekus, lai tie visā pasaulē sludinātu un veiktu pestīšanas darbu. Kungs, mēs tevi lūdzam, dāvā arī mums, vājiem cilvēkiem, tādus palīgus, kādi nepieciešami priesteriskā kalpojuma pildīšanai, ko mums nodevuši apstuļi. Visvarenais Tēvs, mēs tevi lūdzam, dāvā šim savam kalpam priesterības cieņu, atjauno viņa sirdī svētuma garu, lai tas uzticīgi pilda no tevis Dievs, saņem to priesterības otrās pakāpes kalpojumu un ar savu piemēru vērt citus uz garīgo pilnību lai viņš ir cienīgs biskupu līdzstrādnieks, ka caur viņa sludināšanu un pateicoties svētā gara žēlastībai, evaņģēlie vārdi nestu bagātīgus augļus cilvēku sirdīs un nonāktu līdz pat zemes malām. Lai kopā ar mums viņš ir tavu noslēpumu uzticīgs kalpotājs, ka tava tauta atjaunotos svētās kristības atjaunojošajā ūdenī, smeltu barību no tava altāra lai grēcinieki piedzīvotu izlīkšanas žēlastību, bet slimie stiprinājumu vājumā. Lai vienots ar mums, viņš lūdz tavu žēlsirdību, viņa pastorālajām rūpēm uzticētajai tautai un visai pasaulē. Lai pateicoties viņa kalpojumam, visas tautas vienojas Kristū un kļūst par vienu tautu, kura sasniegs pilnību tavā valstībā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kurš ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Jauniesveidītais priesteris tiek ieģērbts viņam pienākošajā liturģiskajā apģērbā, stolā un ornātā, kam sekos dēlna svaidīšanas rits ar svētajām hrizmas eļļām. Arhibīskaps svaidīs jaunā priestera rokas kas no šodienas svētīs, konsekrēs, svaidīs un šķīstīs Jēzus Kristus vārdā. Lai mūsu kungs Jēzus Kristus, kuru tevs svaidīja ar svēto garu un spēku, sargā tevi, ka tu svētdarītu kristīgo tautu un saliktu dievam upuri. Tagad arhibīskaps pasniegs jauniesvētītajam priesterim svēto misas upurdāvanas patēnu ar hostijām un biķere pildīta ar vīnu un ūdeni. Upurdāvana pasniegšana ir zīme, ka jauniesvētītais priesteris saņem varu svinēt evharistisko upuri. pieņem svētās tautas dāvanas, kurām jātiek upurētām dievam. Apdomā, ko darīsi, atdarini to, ko veiksi, un dzīvo saskaņā ar kunga krusta noslēpumu. Miers ar tevi! Pēdējais rituāls priesteru ordinācijas ritā ir miera sveiciens. Visvarenais Dievs, tu esi aicinājis priesterus kalpot pie tava altāra un tavai tautai. Ar no šī altāra, no šī upura plūstošo žēlastību dārī, lai viņu kalpojums ir tev patīkams un nes baznīcai paliekošus augļus caur Kristu mūsu kungu. Amen. Niehaus kungs, lai ir ar jums! Uz augšu sirdīs! Mūsu sirdīs ir pateiksimies kungam mūsu dievam. Tas ir labi un Patiesi tas ir cienīgi un taisnīgi, pareizi un pestīšanu nesoši, ka mēs tev, svētais tēvs, visvarenais mūžīgais dievs, pateicamies vienmēr un visur. Tu svētā gara svaidījumā savu vienzimušo dēlu iecēli par jaunās un mūžīgās derības augsto priesteri un nolēmi, ka viņa vienīgā priesterība pastāvēs tavā baznīcā. Kristus ne tikai apveltīja visu atpirkto tautu ar karalisko priesterību, bet arī savā mīlestībā uz brāļiem izvēlas cilvēkus, kuri ordinācijā saņem līdzdalību viņa priesteriskajā kalpošanā. Viņa vārdā tie atjauno upuri, ar kuru viņš atpirka cilvēkus un sagatavo taviem bērniem lieldienu mīlestību. Viņa apveltā ar mīlestību tavu svēto tautu, barojot to ar vārdu un stiprinot ar sakramentiem. Viņi veltīja savu dzīvi tev un brāļu pestīšanai, cenšas līdzināties Kristum un apliecina tev ticību un mīlestību. Tādēļ līdz ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs tevi slavējam, kungs, priecīgi saucot. Tēvs, mēs pazemīgi lūdzam caur Jēzu Kristu, Tavu dēlu, mūsu kungu, pieņem un svētī šīs dāvanas, šo svēto tīro upuri. Mēs Tev upurējam to vispirms par Tavu svēto katolisko baznīcu, dāvātāju mieru, sargāto un vieno, valdi pār to visā pasaulē līdz ar savu kalpu mūsu pāvestu Francisku un ar mani Tavu necinīgo kalpu kā arī visiem, kas apliecina īsto katolisko un apustulisko ticību. Atceries, kungs, savus ļaudis. Piemini arī visus klātesošos, kuru ticība tev ir pazīstama un dievbijība zināma, par kuriem mēs tev upurējam, un kas arī paši tev sniedz šo slavas upuri par sevi un visiem savējiem, meklējot atpestīšanu savām dvēselēm. Mm cerībā uz glābiņu un aizsardzību, viņi nāk ar savām lūgšanām pie tevis, mūžīgā, dzīvā un patiesā dieva. Vienoti ar visu baznīcu, mēs godinam tavus svētos. Vispirms pieminot slavējumu mūžam jaunau Mariju, Dieva mūsu Kunga Jēzus Kristus māti, kā arī svēto Jāzepu jaunavas Marijas līgavaini, tavus svētos apustuļus un mocekļus, Pēteri un Pāvilu, Andreju Jākabu Jāni Tomu, Jākabu Filipu, Bartolomeju Mateju, Sīmani un Tadeju, Līnu Kletu, Klementu Sikstu, Kornēliju Cipriānu, Laurenciju Hrizogonu, Jāni un Pāvilu Kozmu un Damjānu un visus tavus svētos viņu nopelnu un aizlūgumu dēļ sniedz mums vienmēr savu palīdzību un sargā mūs caur Jēzu Kristu mūsu Mēs tevi lūdzam, kungs, pieņem ar labvēlību šo upuro dāvanu no mums, taviem kalpiem un no visas tavas saimes. Mēs to upurējam arī par mūsu brāli, kurš šodien tika ordinēts par priesteri. Saglabā viņā savas dāvanas, lai ar tavu palīdzību tas sekmīgi pilda sūtību, ko no tevis saņēmis. Mēs tevi lūdzam, Dievs, svētī un pieņem šo upuru dāvanu Padari to pilnīgu un sev patīkamu, lai tā mums taptu par tava mīļā dēla, mūsu kunga Jēzus Kristus, miesu un asinu. Savu ciešanu priekšvakarā viņš ņēma maizi savās svētajās un cienījamās rokās un pacēlis acis uz debesīm, uz tevi Dievu savu visvareno tēvu. Tev pateikdamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdam. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām Viņš ņēma arī šo cildeno biķeri savās svētajās un cienījamās rokās, un vēlreiz tev pateikdamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacījumus. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums. Mēs pēcīsim par tādus un liecināsim par tā pašām cešanos līdz tādai atnākšanai. Tāpēc, kungs, mēs tevi kalpi, kā arī tava svētā tauta. Pieminot Kristus, tava dēla, mūsu kunga svētīgās ciešanas, kā arī augšām celšanos no mirušajiem un godības pilno uzkāpšanu debesīs, Sniedzam tavai majestātei no tavām dāvanām tīru, svētu un neatrēpītu upuri, mūžīgās dzīves svētumu maizi un mūžīgās atpestīšanas biķeri. Uzlūko to žēlsirdīgi un labvēlīgi un pieņem, kā esi labprāt pieņēmis sava kalpa taisnīgā abala dāvanas. Mūsu patriārha Abrahama upuri un to svēto upuri neatrēpīto dāvanu ko tev sniedza tavs augstais priesteris Melhizedeks. Dziļā pazemībā mēs tevi lūdzam, visvarenais Dievs. Liec savam svētajam eņģelim aiznes šo upuri uz tava debesu altāra, tavas dievišķās majestātes priekšā. Lai mēs visi, kas pie altāra, pieņemsim tava dēla svēto miesu un asinis, no debesīm saņemtu ikvienu žēlastību un svētību. ļaudis, kas ar ticību, ar ticībā zīmi pirms mums ir aizgājuši un atdusas mierā. Kungs, mēs tevi lūdzam viņiem un visiem, kas atdusas Kristu, ļauj ieiet iepriecinājuma gaismas un miera valstībā. Arī mums, grēciniekiem, taviem kalpiem, kas ceram uz tavu lielo žēlsirdību, lai ir ļauts būt kopā ar taviem svētajiem apstuļiem un mocekļiem ar Jānis Stefanu, Matīsu Barnabu, Ignāciju Aleksandru, Marcelīnu Pētri, Felicitu Perpetuju, Agati Lūciju, Agnesi Cecīliju Anastāsiju un ar visiem taviem svētījiem mēs tevi lūdzam uzņem mūsu viņu sadraudzībā, nevis mūsu nopelnu, bet tavas žēlsirdības dēļ. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu, caur kuru visas šīs dāvanas tu vienmēr radi, dzīvini, dari svētas un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev Dievam visvarenajam tēvam, svētā gara vienībā, ir vismos un slava visos mūžos. pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākām. Tavs mūsu pasargāti no katras nelaimes un grēkā, drošā cerībā gaidot atnākam mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. kāds esi sacījis saviem apustuliem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen. lai dievā miers ir ar jums vienmēr. Dievā miers lai ir ar tevi. Sniedziet viens otram mieru un izlīgumu sveicienu. Lūksimies! Dievs mūsu Tēvs, tu mūsu brāļus esi stiprinājis ar Kristus miesu un asinīm. Dari, lai viņi ir uzticīgi evaņģēlijas sakramentu un žēlsirdības darbu kalpotāji tavam godam un ticīgo pestīšanai caur Kristu mūsu kungu. pieliksim galvu svētībai. Dievs, kungs, lai ir ar jums! Dievs, kurš iedibinājis baznīcu un to vada, lai nemitīgi izlai pār tevi savu žēlastību, kad uzticīgi pildītu priesteriskās kalpošanas amatu. Dievs tevi dara par savas mīlestības un patiesības kalpu un liecinieku pasaulē, kā arī par izlikšanas uzticīgu kalpu. Amen. Lai Dievs tevi dara par patiesu ganītāju, kurš ticīgos baro ar dzīvo maizi un dzīvības vārdu, kad iekļūtu ar vien pilnīgāka viena Kristus miesā lai svētī jūs visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gārs. Dieva žēlastībā, lai jūs pavadās. vēl aicinu nedaudz varbūt, piesēst tos, kam ir kur apsēsties. Cerams, visiem. Uh, viena no retajām reizēm šodien, kad man teiksim, tādu dod vārdu, nu labi, varbūt nav nemaz tik reti, bet uh, ir tāda iespēja, un es to arī vēlos izmantot. Uh, pirmkārt, uh, tiešām neizmērojami liela pateicība ekscelencem arhibīskapam Zbigņevam par uh, to, ka es varēju saņemt šo ordinācijas sakramentu šeit šodien, eh, ka es varēju to tiešām piedzīvot tādā mierpilnā paļāvībā uz Dievu un ka Viņš arī ir mani eh, pakāpeniski gatavojis šim notikumam, un tas ir tāpēc bijis eh, arvien tā teikt, baudāmāks, bez liekiem stresiem. Un, un tā, tā, tiešām milzīgs paldies arī par spēcinājumu vārdiem. Tiešām tie bija ļoti um, arī uzrunājoši un uh, arī pie viena arī pirms šīs liturģijas. Es jau zināju, ka šie lasījumi būs, un man personīgi viņi uzrunāja. Tāpēc tiešām arī liels prieks, ka jūs piekritāt arī ar, uh, savu, uh, ar savām pārdomām dalīties uh, Dieva vārdu sakarā. Arī milzīga pateicība ekscelencēm Bīskapam Andrim par tiešām ļoti neizmērojamo atbalstu arī šajā laikā, gan kas attiecās uz sagatavošanos, gan uz dažādiem uh, arī tādiem materiāliem jautājumiem un visādiem citādiem. Esmu saņēmis lielu atbalstu, tā ka milzīgs paldies. Un eh, arī, protams, milzīgs paldies šim plašiem priesteru kupliem skaitam, kas ir ieradušies šodien. Un eh, es eh, nevaru būt vēl vairāk pateicīgs, kā es esmu šobrīd par, par jums katru, kas esat šeit ieradušies. Un, protams, arī īpaša pateicība ir dažiem atsevišķiem priesteriem, kurus es arī esmu šajā laikā esmu ar vien vairāk iepazinis un ar kuriem man ir tiešām tāda uh, dziļa saikne izveidojusies. Vēlos uzteikt priesteri Jurišu Kaparu, Valmieras draugu prāvestu par uh, uh, visu veidu atbalstu, ko esmu saņēmis no viņa. Un arī, protams, uh, pateicību priesteri Mārim Ozoliņam, Madonas prāvestam, kas mani uh, teju deviņus mēnešus uh, ar sakostiem zobiem cieta un, un pieņēma mani kā no gaisa nokritušu sniegu savā pajumtē, un ka es varēju eh, teikt, šo īpašo laiku pavadīt Madonā un kalpot tādā veidā, eh, kā diakons, ar vien vairāk iedzinoties tajā, kas arī ļoti svarīgi. Un, eh, protams, vēl arī milzīga pateicība priesterim Elvim Rudovičam, pļaviņu prāvestam par šīs liturģijas pāraudzīšanu, vadīšanu un citādā veidā aktīvu iesaistīšanos. Un, protams, arī milzīga pateicība diekoniem, kas šodien šeit ir. Um, Tātad diekons Dainis, diekons Jānis, arī diekons Gunārs, šie elitārie vīri, uh, kuri arī mani uz kādu neilgu brīdi paņēma savā paspārnē un arī uh, neliedza kādu padomu un savu draudzību. Tādēļ milzīgs paldies arī viņiem. Un, protams, visai semināristu un uh, visādi citādu kalpotāju komandai, kas uh, Pirmkārt, jau būdami labi draugi eh, ar savu eh, tiešām mīlestības pilno atbalstu un eh, vienkārši klātbūtni, esat stiprinājuši mani šajā ceļā, uz kuras esmu gājis. Un, Pateicība jums, protams, arī par jūsu rokām, ja, ka jūs iesaistījāties šodien, palīdzējāt, lai šī liturģija būtu pēc iespējas skaistāka, krāšņāka, lai Dievs jums tiešām par to aizmaksātu. Un, eh, protams, eh, nevaru nepateikt paldies arī saviem vecākiem, eh, tētim Jānim un mammai Ilonai, kas ir šeit, bišku bimbā, bet ir, ir labi. Par to jau mēs tā kā runājām, zinājām, ka tā būs. Un milzīgs paldies, ka viņi arī neatteica pašā ceļa sākumā, kad es par to domāju, un varbūt pat arī iedrošināja nedaudz. Un, uh, vai eh, arī tas kaut kur manī iekšī, iekšēji dziļi sirdī nāca droši vien, neteiksim pats no sevis, bet tas nāca kaut kur manā sirdī, tad viņi bija tie, kas eh, palīdzēja tam atsaukties, palīdzēja tam sagatavoties un visādi citādi ir arī atbalstījuši visu šo laiku, kad esmu studējis un arī eh, kalpojis citās vietās un pieņēmuši mani tādu, kādu Dievs man ir aicinājis. Un cerams, ka arī turpmāk mēs varēsim Eh, arī turpināt eh, attiecības tādas, kādas mums līdz šim ir bijušas. Galvenokārt, pirmkārt, es esmu dēls, un, un tikai pēc tam tur vai, vai priesteris vai kā, bet vienmēr es jums būšu dēls. Un, uh, Um, vēl arī vēlos eh, pateikties savai vecmāmiņai Annai, kas šeit ir eh, klātesoša, kur arī ar savām lūgšanām ir un, un ar vilnas zeķēm vienmēr ir stiprinājusi, sildījusi manu sirdi. Es zinu, ka viņa vienmēr par mani stāv un lai arī kas būs, tad vienmēr viņas zeķes un viņas lūgšana mani silda. Tā kā par to man nekad nebija jāraizējās. Un, uh, pateicība arī visiem radiniekiem, kas ir šeit no tuvākiem, tālākiem nostūriem ieradušies, lai būtu kopā ar mani šajos svētkos. Un pateicība arī draugiem, gan šeit, pat no Rīgas, gan no Madonas. Man madonieši ir klāt, un arī kādi valmierieši ir klāt. Tiešām prieks būt un eh, svinēt šo īpašo dienu kopā ar jums visiem. Un, protams, ar, ar šo kori, kas eh, ar saviem skaistiem dziedājumiem, un it sevišķi psalms ar vīru balsīm kāda jauda. Ne? Eh, un, eh, un, protams, arī paldies katram, kas ir radis laiku un iespēju, lai eh, pirmkārt teiktu Dievam paldies, kā nekā evaharistija ir šī pateicība, ko mēs svinam. Un, pirmkārt, tas viss ir Dievam paldies par to, ka Viņš mūs glābi, neraugoties uz to, kādi mēs esam. Viņš ir gatavs piedot pilnīgi visu, ja vien mēs šo piedošanu vēlamies pieņemt. Un, Tas ir tikai paša Dieva darbs, ko Viņš veic mūsos, un uh, mūsu ticības atbilde ir tā, kas uh, uh, ļauj mums attiecīgi vai arī neļauj dzīvot kopā ar Viņu tādās tiešām tuvās attiecībās. Un to arī novēlu katram no mums, lai mēs šo ticības atbildi arī varētu savā ikdienā uzturēt šajās mūsu attiecībās ar Dievu. Un pirms nekā mēs arī jau dodamies riekšā un visu pabeidzam, kas attiecās uz liturģiju, tad Pēc tam es iznāku šeit ārā, tad būs iespēja, ja kāds gribēs tepat apsveikt. Eh, var, nezinu, kas jums ir sagatavots vai nav sagatavots, man tas nav tik ļoti svarīgi. Eh, bet eh, tāda iespēja būs. Un tad tie, kas jau ir pabeiguši sveikt vai vienkārši vēlas ātrāk tikt pie, tikt pie normālām pusdienām, tad kūrijas telpās otrajā stāvā ir sagatavots mīlestības pilnīgi visiem. Visi ir aicināti, gan biskupi, gan priesteri, diakoni, kalpotāji Eh, mūziķi, visi radi draugi, visi ir aicināti. Visiem noteikti pietiks ēdamā, tā ka droši eh, vēlos sastapt jūs ne tikai kopā pie Euharistijas galda, bet arī pie miesīgā galda, lai neviens nebūtu aizgājis tukšiem vēderiem projām no šejienes. Tā kā milzīgs paldies katram no jums. Un noteikti svarīgākais, ko es arī varbūt eh, paaicinātu jums katram darīt, ir ar savu lūgšanu turpināt atbalstīt gan mani, gan Eh, gan visus priesterus, jo mm, aicinājums ir ļoti skaista lieta, it sevišķi šādās dienās, kad mēs visi priecājamies, svinam, bet eh, tajā ikdienā mēdz arī nebūt tik skaisti un tik spoži. Tādēļ, lai mēs arī to prieku, kā arhibīskaps mudināja, varētu saglabāt, jūsu lūkšana ir tas atbalsts, kas palīdz mums eh, pacelt mūsu lūpu galiņus tā nedaudz uz augšu. Tā kā atbalstiet mūs ar lūkšanu, un tad jau arī mēs jūs varēsim stiprināt ar to uh, sūtību, ko Dievs ir uzticējis arī mums. Paldies! Uh, paldies arī priesterim Rihardam par atgādinājumu. Tātad, uh, kā jau parasti ir tāda tradīcija, ka jauniesvētīta priesteris svin šīs primīcijas, ja pirmās svētās mises, kur arī paaicina uz dažādām draudzēm, jau ir došos, jau ir ar daudziem priesteriem sarunāts, tā ka viss galvā stāv, neaizmirstam. Un, uh, Uz pašām pirmajām primīcijām droši vien es vēlos arī aicināt īpaši. Vēl, vēl ir tāda iespēja, ja kāds vēlas, droši var pievienoties tātad Rīt pulkstens 11. Valmieras visvētākās jaunos debesīs uzņemšanas baznīcā būs uh, Eh, mana pirmā svētā mise. Varam droši atbraukt, piedalīties, ja kādam ir vēlēšanās. Un rīt arī eh, Madonā, pulksten sešos, eh, Madonas Kristuskarē draudzē būs šī primīcija. Tā kā laipni aicināt tie, kas vēlas pievienoties. Un noteikti sekojiet līdzi savās draudzēs, varbūt arī es pie jums ieciemošos. Tā kā gaidam un, un, un sekojam līdzi, labprāt pavadītu laiku lūkšanā un sadraudzībā kopā ar jums arī jūsu draugzēs. Paldies! Labi, paldies! Un redzam, ka viena no dāvanām, tas ir prediķošanas dāvana, jau saka, redzam, ka svaidījums ir un darbojas. Tā kā uz priekšu attīstīt gan šo, gan visas pārējās tālāk. E, gribu uzdāvināt, izmantošu, kā saka, privilēģiju. E, šeit tev būs misāle un dabūsi arī biķeri, bet tas, tas ir ceļā. Kā? Augšā, augšā dabūsi arī biķeri.